Martxoak sei gaur ostirala da eta berri albistegia duzue berriozar irratiaren albiste emankizuna. Ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi, martxoak sortziko programazioaren baitan eguzki Plaza morez jantziko da. Bihar larun batarekin eguerdiko amabietatik aurrera eguzki plaza morez jantzi eta herri alaitu asmo zainbat jardun izanen dira. Batetik emakumeek egindako argazki erakusketa aterako da lehenengo kalera eta bestetik kirol eta folklore erakusketak izanen ditugu ikusgai patinajean eta gimnastika erritmikoan dabiltzaten neska gaztetxuen eskutik, baita ulargi dantza txiki taldearen eskutik ere. Eguerdiko urdu batetatik aurrera Flor de Afrika elkarteak antolaturik Afrikara egindako bidaia komprometitua izeneko antzarkiaz gozatuko dugu eta jarduna bukatu bitartean taloak eta pintxoak izango ditugu gozagarri. Igandean martxoak sortzi izaki berriuzartarrak iruñako manifestaziora abiatuko dira, ama amabiak jota eskualdeko herritarrekin eskutik aldarri berak zabaltzeko eta azkenik higande atxaldean antzerki bat izanen da ikusgai divorziadas, evangelikas, i vegetarianas izenekoa azken hau berrizarko musika eskolan eginen delarik. Nafarroako bertsolari txapelketako final aurrekoa berriozarren ospatuko da. Bihar larun batarekin jokatuko da berriozarko entzunaretoan Nafarroako bertsolari txapelketako lehenengo final aurrekoa bostiar dietan asita. Horretan Jonon Barberena, Julio Soto, Eneko Fernandez, Inigo Olaetxea, Alazne, Untxalo eta Sarai Robles izango dira parte hartuko duten bertsolariak. Sarrerak, hiru ubebikoetz, bertso sarrerak.eu satarian eros daitezke aldez aurretik, baita kale berri, ekia, ekudendan, ere eta nola ez berriozar irratiari esker sarrera bana eskuratuko dute bederatzi lau zortzi, zero sei, berroita mabost, laroita emeretzi zenbakira deiturik, final aurrekoan parte hartuko duten sei bertsolarien izen deiturak zuzen zerrendatzen dutenek. Baina ni ez paina izemen, gaur eta ostiral bitarte, Nafarroako bertsolaritza belketa final aurrekora joateko lau sarrera doainik. Kaixo berriozar magazinaren eskutik, hemen berriozar irratian, eta berriozarko udalari esker. Goizeko bederatxetetik, amarrak laur den gutxi bitarte, bederatxi lau sortzi 06 bos bos bederatxi bederatxi telefonora daitu eta berriozarren ospatuko den final aurrekoan parte hartuko duten bertzolarien izenak asmatuzkero sarrera bat doan zuretzat. Eta bertzoak bukatzearekin Euskaldunon Nafaria izanen dugu, garazi? Zorroka eta aekak antolaturiko kurrika kulturalaren programazioaren barneko afari honetan berriozarko Euskaldunak bilduko dira Kirol Tabernako maien inguru zabalean. Interesunek izen ematea uzalor Euskaltegian edota Kirol Tabernan egin beharko dute. eta bezala berriozarko futbol elkarteari dagozkion partiden informazioa luzatuz, irekiko dugu kirolen atala, aurrera garazi. Erregionalean neskak lagunaken aurka arituko dira biarreguerdiko amabietan jokatuko duten partidan. Mutilak aldiz elirati irati talde izanen dute aurkari hauek biarreguerdiko iru terdietan arrotxapean jokatuko dutela. Gazteak larun batean atxaldeko lauak larden gutxitan arituko dira beti kuzkorren aurka nun eta lekun berreko zelaian. Kadeteetan A taldekoak Zarramontzaren aurka eginen dute larun batean ere Ahaldeko seietan. Aldiz betaldekoak guiziarragoak izanen dira egun berean eguerdiko hamabiak eta laurdenetan jokatuko baitute berriozarren eskairu aurkari izango dutela horixe guztia beraz berriozar futbol elkartari dagozkion partiden informazioa. Eguraldi mintzatzeko unea du gora zer dio gaurko iragarpenak garazi. Zerua, udei gutxirekin egongo dela dio gaurko iragarpenak, aldiz, zatxeldean goi udei batzuk suerretatuko dira. Aizea, aldako horreta hau ibiliko da, eki osagaia nagusituko delarik, eta temperaturei daokionean gaur minimoak gutxi hitxiko dira eta maksimoak nahikoa edo nabarmen egoko dira. hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez informazio gehiago dato zen orduetan berrio zari sintonian FMko ehun puntu zorrotzian edo ordu oro Interneten eguzkiplaza.neten.